Psalm 124 Canticum Graduum Qui confidunt in Domino, sicut monsiam, non camovebito in aeternum, qui habitat in Jerusalem. Montes in circuitu eius, et Dominus in circuitu populi sui, EXOT nunc et usque in seculum quia non relinquet dominus virgem peccatorum super sortem justorum, ut non extendant justi ad iniquitatum manus suas. benefac Domine, bonis, erectis corde, declinantes autem in obligationes aducet Dominus cum operantibus iniquitatem. Pax super Israel.